Magandang araw sa inyo, Sir Red. Kami po ng anak ko ay avid listeners po ninyo dito sa channel ninyo at dahil po doon, naengganyo din ako na ibahagi yung isa sa mga creepy encounters ko nung bata pa ako and that was 2001 sa bahay po na tinirhan namin sa Bulacan. Ever since po nang malipat po kami sa bahay na yon, hindi po nawawalan ng may sakit o hindi po nawawalan ng sakit ang isa sa mga kaanak namin at sobrang bigat po nung pamumuhay namin noon. Yun bang tipong bukod sa negative ang enerhiya na naroroon sa bahay ay parang hindi nga po kami nauubusan o nawawalan ng problema. Ito ang kuwento ni AKA Bitchitaro at mamaya susundan naman ni na AC, Totoy at si Daddy Bear. kaya tutukan mo na yan dito sa Yo Yo Yo! <laughs> Siyempre alam nyo na, subscribers, Hilakbot Stories. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Pero bago po natin ituloy ang uh, bahagi o next part ng kwento po ni AKA Bichitaro, ito muna pa shoutout daw patiktik muna natin ng anak po ni Jada JJ Villarubia. 6 years old namang po ito guys ano, si Ezekiel, tama ba Ezekiel? Uh, Dane Salmorin o Ezekiel. Uh, anyway, kung paano man yung pronunciation pero sa iyo si ano uh, anak Nak, musta nga na? 6 <laughs> years old. Uh, sobrang fan po siya ng hilakbot as in pag pinapatulog ko siya, uh, nakikiusap siya na hilakbot daw ang pakinggan kasi actually uh, sinend po sa atin po ni admin na Clay nung nakaraan, yung finoward po sa atin ni Jay the JJ. And in fact, ito pong June, itong buwan na ito ay kanilang birthday ko. Hindi ako, birth month po nila itong June. So advance or belated kung kailan man kung natamaan ko ba ang date ng inyong uh, kaarawan. Happy happy birthday. Huwag magsawang birthday at sana ay tuloy-tuloy na rin na maging HTV positive talaga yung 6-year-old kid mo na si uh, Ezekiel Dane Salmorin at maraming maraming salamat. At yung for nga na video, sabi ko sa inyo, yung kinakausap niya itong si mami niya na hilakbot. <laughs> Sabi, nakakatuwa lang kasi sabi ko nga din, ah, kung may mga bata po na nakikinig ng hilakbot, guys ah, please, hindi po lahat ng kwento natin ay para po sa mga bata. Kaya please, uh, uh, kayo na pong bahalang gumabay sa kanila. Kung meron man, siguro yung series natin ay hindi naman masyadong rated SPG o kaya yung panakot sa mga bata horror stories. Hanapin nyo lang guys, nandoon yun. Thank you! At saka si Mukhang Kawatan ng Tanawan, Leyte. Habi niya, una ko po napakinggan kayo 2019 at lagi-lagi na po ako nakikinig sa inyo mula noon. Sabi niya, more horror stories pa po. At patiktik na rin po sina Erot Figurasyon, si John, Chris Dinglasa at si Richie Richie ba o Richie Baldado. Uh, mula ito kay Clark Chris uh, Ding Lasa at sa Ding Lasa family. Patiktik daw po natin sila. Thank you. Maraming maraming maraming maraming salamat po. Thank you. Alright, pagpatuloy natin ang kwento, first story po natin dito po sa ating SHS. Sana po ay nakaabot po on time ang lahat anuman ang inyong ginagawa sa oras na ito. Silencer, channel members, regular kang HTV positive listener o kaya naman yung mga OFW natin na tigapakinig. Anyway, ito na ang karugtong ng kwento po ni Bichitaro. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Bukod doon sa kanyang unang nabanggit na hindi daw po sila nawawalan ng sakit o kaya ng problema sa family, ang pinakamatindi daw po na nangyari ay nung nagkasakit yung bunso naming kapatid na halos akala namin ay mawawala na po talaga siya sa amin. Yung pagkakasakit po niya kasi noon, Sir Red, ay biglaan pero bago po siya magkasakit ng matindi. Ilang araw na po na laging merong kababalaghang nangyayari sa amin. Nung una nga po ay noong kami ay naghahapunan, naiwan po yung isang kapatid ko na nung time na iyon ay medyo nilalagnat pa po. Bigla po siyang napatakbo sa kwarto ni na mama at namumutla na siya. Umiiyak pa nga po niyang sinasabi kina mama na may bata daw sa upuan na katabi niya. Base sa description, maitim daw po yung bata at masama ang tingin sa kanya na para siyang kakainin. Matapos nga po nito ay yung father naman po namin ang naka-encounter ng kababalaghan. Ito po kasing room naming magkakapatid ay kaharap lang nung kwarto ng magulang namin at yung pinto ay nakabukas lang parate lalo na po yung doon sa aming mga magulang. So natutulog na po kaming magkakapatid noon tapos yung father po namin ay nakakita daw ng batang lumabas galing sa kwarto namin. So napatayo po siya at lumabas na rin siya sabay bukas ng ilaw sa sala. Chinek daw po niya kami doon baka meron ngang nagtatago pero wala daw. Hanggang sa nag-proceed nga po siya sa kusina. Ang iniisip nga po nung, nung aming father noon ay baka lumabas ang isa sa amin ng ganong oras. Kaya lumabas din po siya pero wala naman siyang nakita. Nung pagka-check nga po niya sa amin muli sa kwarto ay laking gulat po niya dahil naroroon po kaming lahat at himbing na himbing ang aming tulog. Pagkatapos nga po noon, yung mama ko naman ang naka-encounter ito po yung gabi bago po magkasakit yung kapatid namin na baby pa lang nung time na iyon. So mabanggit ko na lang din po na nung panahong iyon ay hindi, hindi pa rin po nabibinyagan yung bunso naming kapatid. So nung gabi, nakikipaglaro pa po sa amin yung kapatid namin as in masiglang masigla pa. Tapos, nung natulog na sila sa kwarto ni na mama, kasi wala po doon yung papa namin noong time na yon. Nagtutupi pa si mama noon hanggang sa nakarinig daw po siya ng kalabog sa may sala. So tumayo at lumabas po si mama para i-check kung ano yon. So switch on po niya yung ilaw tapos nakita daw po niya yung duyan ng kapatid ko na dumuduyan ng bahagya. Yung duyan po kasi niya noon ay parang ganun sa mga basket style, yung mga lumang... Okay, so gets nyo na to guys, ay ah, yung mga duyan natin na nakagisnan. Alam niyo na yung parang <laughs> basket daw, sabi niya. So, hinawakan daw po ni mama yun para ihinto. Pero nung paghinto daw po nung duyan, yung screen po nung pintuan namin na palabas ng tindahan ay nakita daw po niyang unti-unting bumubukas. Nilakasan daw po ni mama ang kanyang loob pero sa isip-isip daw po niya, okay lang na ganun ang pagpaparamdam. Huwag lang siyang gugulatin at baka atakihin siya sa puso. Yung pong uh, pag-ugoy ng duyan at pagbukas ng pinto ay imposible naman daw na mangyari o gawa lamang ng hangin dahil sarado yung pinto at bintana namin nung time na iyon base sa sinasabi o sinabi ni mama. So kinabukasan po, nagsimula ng maging irritable yung kapatid naming iyon at pasintabi na lamang po sa mga nakikinig at medyo maselan, dumumi po yung bunso naming kapatid pero may kasamang dugo. Nung maghapon lang din na iyon ay isinugod din po sa ospital yung kapatid namin hanggang sa na-confine siya. Pero milagro po na gumaling naman siya pero hindi ko na rin po ide-detalye. After po nung nakalabas na yung kapatid naming iyon sa ospital, napagdesisyonan na pabinyagan na rin po siya at lumipat na rin kami ng ibang bahay. At simula nga po nun, umayos ulit yung buhay namin at parang nawala po bigla yung mabigat na nararamdaman namin. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Mind you guys, sabi talaga natin, meron talagang instances or merong places na kung saan nagagawi lang tayo either bumisita o kaya mag stay lang for overnight na minsan mararamdaman nyo agad kung okay kayo, welcome kayo doon or sabi natin na parang ayaw kayo ng sabi natin energy na naroroon sa loob. Paminsan guys, maniwala na lang tayo na sabi nga nila, yung nakakapag-drive down ng mga, nakakapag-drive away ng mga negative energy sa loob ng bahay ay kung naniniwala kayo yung mga sa mga palapalaspas. Ang sabi po nila, um, Even though ako naman ay hindi ko pa naman din nararanasan pero sinusunod naman namin na kapag syempre yung araw o linggo ng palaspas, yung palaspas na iwinagayway, iwinasiwas natin, di ba sa simbahan na Blinesan, ay 'di ba yung nilalagay mo sa screen o sa pinto harap ng pintuan nyo para daw syempre uh, hindi daw makapasok ang kahit na anumang mga masamang elemento na siyang maghahatid ng masamang enerhiya sa loob ng bahay pero minsan kasi guys naniniwala din po ako personal lang ano na wala naman pong iba talaga na nag bibigay or pinagmumula ng negative energy sa loob ng bahay kundi yung mga mismong nakatira din. Tayo mga tao din mismo. Kaya di ba minsan I, wag natin i-single out na kesyo may mga multo or meron tayong mga kasamang kakaibang mga nilalang doon <laughs> kaya di ba pero kung naniniwala ka talaga o sabihin man natin na hindi talaga feeling mo hindi naman galing sa inyong family dahil okay naman kayo minsan talaga maniwala din tayo na meron talaga tayong nakakasama sa loob ng bahay na hindi natin talaga as in unwanted, hindi natin gusto pero naroroon. It's either nauna na sila talaga doon or talagang masasabi natin na ikaw na lang yung mag-adjust, ikaw na lang yung umalis dahil baka mas worse yung gagawin sa'yo. Marami ng huntahan na ganito guys na nababasa ko sa horror community sa Reddit na sinasabi nila once na kapag hindi ka welcome or yung mabigat yung pakiramdam mo sa isang lugar, ikaw na yung umalis kasi kung nanatili ka pa doon baka mamaya sa pagtagal o kalaunan eh merong gagawin sa'yo yung mga elemento na iyan na hindi yung magugustuhan which is, is isang example yung ganito yung magkakasakit ka Di ba? Kaya naniniwala din po tayo kahit papaano dito sa mga sinasabi nila na parang minsan talagang mahirap man pero kung bagong lipat ka dyan, maghanap ka na lang ng iba kesa meron pang mangyari sa iyo na hindi mo gusto. Di ba? But anyway, uh, ano't ano pa man ang alam ko dyan guys ay Nakapagkape ni Lola Trinidad na yung ilan sa ating mga solid HTV positive na listeners. Hindi ko lang ma- ma-recall kung ano yung name nung isang nag-purchase nung ating uh, ah, Capenera na Trinidad doon nakaraan. Um, Grace po ba yon or parang Hana? Parang ganun sa <laughs> Hindi ko na kasi ma-recall pero parang ganun eh. Ah, mamaya siguro hanapin ko yung listahan kasi wala pa sa akin pero maraming salamat. Kung kayo po ay nag-purchase na o natikman nyo na yung kape ni Lola Trinidad, uh, ito po yung drip coffee na tinatawag sabi nga natin. Pero soon uh, susubukan natin yung kape ni Lola Trinidad na nasa tibag coffee bag para hindi ka na rin mag, magbubuhos ng, alam mo yon ng, ng mainit na, na tubig doon sa mismong uh, drip bag. 'di ba? Drip coffee bag. So parang gawin mo na lang siyang cha pero kape ni Lola Trinidad pa rin yung nasa loob niya. So ibababad mo na lang para mas easy kumbaga, 'di ba? As requested din ng ilan sa mga nasa TikTok shop. Kaya subukan natin 'to, guys. So, tingnan niyo na lamang lagi, bisitahin niyo na lamang ang HDV merch sa Shopee o kaya sa ating TikTok shop para makita niyo po kung available na siya and check out mo na para masubukan mo. Okay? Next story naman po ay mula kay AC. Ito po ay kanyang uh, nickname daw at ito ang ilan sa kanyang mga encounters sa mga spiritual entities or multo. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Okay, sabi niya dito, Una ko pong encounter sa mga multo ay nung matapos po ako na maging born again Christian that was around 2015 sa probinsya namin. Nagba- nagbabasa po ako ng Bible noon at nagpipray bago matulog. Unang gabi, may tumawag ng name ko. Mahina lamang po yun. Nung second night, medyo malakas na yung pagtawag sa akin. Hanggang sa sumapit ng third night, dito na po ako talaga natakot ng sobra. Tinawag po ulit yung name ko pero yung tono ay may pagka sa demonyo na. Nung kwento ko nga po ito sa mga tsahin ko kinabukasan ay hindi po sila naniniwala. So fast forward po tayo, sa bahay din po ito nangyari. Binangungot din po ako habang natutulog. <laughs> di ba? Oo naman, di ba kapag natutulog ka, saka ka lang naman binabango. <laughs> pero, pero ba binabangungot ng habang ano? nagja-jumping rope, parang gano'n. <laughs> okay. Oh Natuwa naman ako dito. Hindi, sorry. Talagang gumana na naman, tinitesting na naman yung kababawan. <laughs> so, sorry, AC. Abi, binangungot po ako habang natutulog. Eh, meron pang binangung, binabangungot habang nagluluto ka or habang naglilinis ka ng <laughs> CR, binangungot. Meron pang ganun. Para wala pa ako kasing na cases na nalaman na gano'n. Pero somehow, sige. So, pinangungot daw po siya at dun sa kanyang bangungot, nakita daw po niya yung elemento mismo na tumawag daw, tumatawag sa kanya. As in, demonyo pala talaga siya. Nagising na lamang po ako after akong kalabitin ng pusa ko. Tumitig lang sa akin yung pusa ko na parang sinasabi kung ayos lang daw ba ako. Napayakap na lang ako sa pusa ko dahil sa sobrang takot ko at hanggang dito na lang po ang story ko. <laughs> You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So, sana, sana all napapayakap sa pusi. oh, <laughs> <laughs> are you pussy? <laughs> Sana, Oy, ka, ano ha, AC, totoo, totoo ba itong last part mo? Medyo nagkaroon ako ng question mark dito kasi nung di, napayakap ka na lang sa sobrang, ano, sa pusa mo, sa sobrang takot mo, mga ganon. Di ba? Ta parang, anyway, uh, maraming maraming salamat na lang dito sa kwento mong ito. Pero somehow, uh, hindi, na, hindi ka na sana binabangungot habang natutulog. <laughs> At saka sana hindi ka na binalikan nung parang bumubulong o tumatawag ng pangalan mo. Di ba? Sana nga. Okay, so dito sa ating susunod na kwento, uh, meron pa tayo guys ano, sa mga latecomers, huwag kayong mag-alala. Ito na ang kwento po ng uh, isa sa mga center pa rin po natin sa Sindax Stories 2008 at gmail.com. Siya naman daw po si Totoy. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Magandang araw po sa lahat at sa mga nakikinig ng Hilakbot. Matagal-tagal nyo na rin po akong tigapakinig pero nagdadalawang isip talaga din ako noon kung isisend ko ba sa inyo ang kwentong ito. Tawagin nyo lang po ako sa pangalang Totoy. Uh, sabi niya, itago na lang din daw natin ang tunay niyang pangalan para maiwasan ng anumang diskriminasyon o anuman na hindi maganda ang istorya po na kwentong ito. Ano? Na hindi maganda ang istorya kong ito at ito ay naganap nung ako ay bata pa sa Pasig. Pito po kami magkakapatid pero nung mangyari ito ay apat lang kami, apat pa lang po kami. Kasama po namin noon sina mama at papa, so bali anim kaming lahat doon sa bahay. Ang alam ko rin po noon Sir Red noong ako ay tumungtong ng 7 years old. Malinaw na malinaw na sa akin na meron akong third eye. Nakakakita po kasi ako ng mga hindi pangkaraniwan na hindi nakikita ng mga normal na tao. Tulad na lamang po nung minsang maaga kaming matulog. 5.30 pa lamang po ay kumakain na kami ng hapunan upang pagsapit ng alas 6 ay matutulog na kami dahil wala naman po kaming TV nung panahong iyon. Nagising ako ng alas 12 ng hating gabi nang may makita po ako sa dingding namin. Yung dingding po namin noong time na iyon ay gawa sa plywood at gasera lang po yung nagsisilbing ilawan namin. Hindi ko po malaman kung ano talaga yung dahilan kung bakit ako nagising basta't bigla na lang po ako napabangon. Hindi naman din ako naiihi nung time na yun. Pero pagkabangon na pagkabangon ko, napatulala na lamang po ako sa takot at halos isang salita ay hindi po talaga ako makapag salita. <laughs> Kahit isang salita, hindi ako makapagsalita. Kahit siguro isang tinig ay hindi ko magawa na ilabas sa aking bibig. Parang ganoon na lang siguro para mas magandang pakinggan. Dahil may nakita po ako na isang demonyong nakatayo sa kisame namin. Napahagulgol po talaga ako noon dahil kitang kita ko ang animoy ng aasar niyang ngiti at tuwang-tuwa sa nakikita na pagkatakot ko. Nagising na rin po si na mama noon dahil magkakatabi lang kami sa higaan at tinanong nila ako kung bakit ako umiiyak. Sinabi kong may demonyo. As in yung literal na demonyo. Mapupula pa ang kanyang mga mata at matutulis ang kanyang sungay. Ganun din ang kanyang mapuputing ngipin. Kitang kita ko nga din po ang kanyang buntot at dahil doon ay pinakalma na lamang ako nila mama at papa sa pag-aakalang nananaginip lamang po ako. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Bubuuhin natin ang kwento ni uh, Sino ba to si Totoy sa Sindak Short Stories or dito po isasama natin sa isang compilation natin dito sa Hilakbot at yan ang inyong abangan syempre dito lamang po sa ating channel. Maraming salamat nga pala din sa mga patuloy na sumusuporta sa Pulang Likido Animated Horror Stories at sa ating uh, Hilakbot Haunted History Red Diaries Tagalog Love Story sa ating Sindak Short Stories na uh, kapatid natin One, si- uh, one Side. <laughs> side channel. Ano one side? Ano ginawa mong buhok? <laughs> one side bias. And as, side channel. Ano ba nangyayari sa akin? Uy, gising, uy, gising. <laughs> Inaantok. Yan, binabangungot ka ng gising. <laughs> binabangungot ka ng habang natutulog, habang nagre-record. <laughs> Maraming salamat sa lahat ng mga regular listeners po natin at mga silent mga silencers ika nga natin. Kung sino ka man at nag, hindi ka man nagpaparamdam, maraming salamat. Pero better yet ay eh, mag-send ka naman dyan kahit sticker man lang dyan sa ating live chat para ma-recognize naman po namin kayo mga channel members na tahimik po sa mga puntong ito. Pero yung iba naman ay medyo may kadaldalan. Maraming salamat din dahil kahit papano ay nabubuhayan naman po kahit konti yung ating live chat kada premiere natin dito sa ating channel. Okay, salamat, salamat. Ganoon din sa mga channel members din pumuli natin na talagang from day 1 na nilunsad natin yung ating mga channel memberships hindi tayo iniwan. Maraming salamat po. And ma-mention ko rin po kayo soon. Okay? Next story naman po ay mula kay Daddy Bear at ito na po yung pinakahuling kwento natin. At please, uh, ito susubukan ko po ito guys na itatranslate on the spot kasi sabi niya uh, he's not very good at writing stories in straight Filipino kaya nagtaglish po siya dito sa kwento niya at ito po ay kanyang experience na ipin- ibinigay o binahagi sa ating Facebook ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories via Messenger. Okay? Kung medyo tagilid ka naman sa pagsusulat at medyo tinatamad ka, pwede mo namang i-VM na lang o i-voice message katulad po nung episode natin nung April 17 kung hindi ako nagkakamali si Nico Di ba yung VM niya as in kwento na po niya talaga. Basta sabi ko sa inyo once na nag-record po kayo, uh, walang maingay na electric fan, walang maingay po sa paligid para mas bida or mas lalabas talaga manunuot kumbaga yung boses mo at maririnig ng clear yung inyong kwento. So, pwede naman mag-VM kahit hindi naman Halloween special guys. Okay? So, ito na po ang kanyang kwento para sa ating SHS. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ito po po'y nangyari nung high school ako and fourth year po to be exact. Naging interesado po ako sa mga dark arts, sa mga wika or witchcraft to be exact. So nagbabasa po ako ng mga books at uh, minsan nga po ay nagre-research na rin po kung totoo nga bang merong mga witches o mga witch. Hindi ko rin po inaakala na mabubuksan ang third eye ko and that's when the trouble started. There's a saying in Wika na if you open a floodgate, you can't close it back. Ganun din ang nabanggit sa isang book na binasa ko. Your third eye will remain once opened. So meron din akong nabasa na nagsasabi na it is he or she who has the greatest hate that wins the battle. In terms of psychokinesis or mind over matter that is. So I practiced day in, day out trying to move things, flicker light bulbs o kaya yung pumatay ng apoy ng kandila sa pamamagitan ng aking isipan or kagustuhan. Hindi ko naman ito na-achieve until fast forward to my college years sa Nueva Vizcaya. Isang araw, meron po kaming hindi pagkakaunawaan ng aking daddy since military man po siya at sobra po talaga siyang disciplinarian. Ngayon kasi may edad na siya so nag-mellow down na din po siya. So nung nag-clash po kami at ito kung tama yung pagkakaalala ko ay nangyari kasi nung ako ay naguhugas ng pinggan sa kusina. Dumaan siya at nakita ako siguro tapos saktong mainit yung ulo ni daddy nun kaya sinigawan ako. Hindi ako umimik pero sa loob-loob ko I had the most intense at dahil talagang hate na hate ko yun ang nangyari. Kaya nag-focus ako dun sa glass na hinuhugasan ko at hindi inaasahan nun si Red ay para pong nag-magnify yung hawak kong baso at nag-blur yung background and then the glass shattered or nabasag daw habang ini-squeeze niya ito. So syempre dahil yung, alam niyo yung parang nagkuyom yung palad niya tas hawak niya yung baso. And take note po um, yung glass na iyon ay maliit pero thick type. Kaya kahit po i-drop mo siya sa low height, hindi po siya talaga magka-crack. I remembered what I had read about the greatest hate. Nagulat at natakot ako. Pero I was very thankful I had my anger focused on what I was looking at and not my dad. So nagigets nyo guys ha, ah, kung ano yung uh, gusto niyang palabasin dito ha. Ah. Kasi siguro kung sabihin niya dito, kung si daddy niya yung kanyang tinitigan nung time na iyon, baka may mangyari, baka lumipad yung daddy niya o kaya humagis o kaya 'di ba, alam mo 'yon? Yung sa mga katulad ng mga ano, mga telekinesis, 'di ba, na mga nangyayari. Alam niyo na 'yan, psychokinesis kung ano man tawag doon. Baka ganun daw ang mangyari, 'di ba? So good thing na control niya and ganito ang nangyari. Marami pa po siyang ibang mga kwento dito at ang next naman na part nito ay tungkol naman nung siya ay kolehiyo at uh, nasa Baguio na siya nung time na ito at nag-move siya from Nueva Vizcaya patungo ng Baguio to study college pero parang mayroon din siyang something uh, tungkol na sa call center nung call, na call center agent na siya. So ito guys ay atin po mapapakinggan ng buo dito po sa ating channel. Abangan nyo na lang po guys at nang sa ganon ay malaman natin kung ano pa ba at saan siya dinala ng kanyang pagkahilig dito sa mga ganitong tema. Yung paranormal, witchcraft or kung ano-ano pa man. Okay? So abangan nyo na lamang po ito dito syempre sa Hilakbot or pwede rin sa Sindak basta solid na solid ka lang dito na makinig at nang malaman ninyo kung saan nang galing originally yung kwento natin. Basta promise ko yan Daddy Bear, kukumpletohin natin ito. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Para sa lahat ng ating mga senders for this episode, thank you! Maraming salamat po sa inyong lahat at sana ay ganun din yung iba pa mga nagbabahagi sa Sindak Stories 2008 at gmail.com. Once again, wag magtatampo kung hindi pa na-feature i ang inyong kwento. Uunti-untiin po natin yan at nagkaroon kami ng resolution um, nung nakaraang nag-meet kami na hindi na natin i-feature yung iba dito sa SHS bagkus isasama natin siya sa mga regular episodes kung talagang okay naman at hindi tayo mahihirapan sa pagbabasa nung kanyang uh, ng mga entries ng ating mga senders uh, sa isang compilation katulad ng sinasabi ko yung hiking horror stories uh, ano pa ba yung iba yung panakot sa mga bata <laughs> di ba horror stories uh, ano pa ba yon mga sumpa horror stories mga ganyan abangan nyo na lang to guys o kaya sa Sindak short stories natin ilalagay kung one shot horror stories naman siya para sa ganun hindi na naman na, kayo ma-confuse kung saan nanggaling yung kwento o kaya ay sabi niyo napakinggan ko na to saan bang ano, saan bang channel, di ba mga ganyan. Pero ang alam ko po ay andyan pa rin yung mga channel members natin na talagang hook na hook sa ating mga kwentuhan at sa lahat ng mga segments natin pinalalabas at sana ganun na rin sa lahat ng mga silencers. Magparamdam na rin po kayo pagalawin niyo po ang mga baso natin dyan at ganun na rin yung ilan sa mga regular natin na talaga nagpaparamdam maging sa Ilakbo 24-7 Maraming maraming salamat. Sana'y naghatid ng kaunting kilabot ang mga kwento natin ngayong episode na ito at uh, sana po ganun din ay ma-inspire kayo sa mga kwento na atin pong ipinadinig at kaya makapag-send ka na rin ng iyong sariling karanasan. Okay ba? Sindakstories2008 at gmail.com lamang. Ako pong muli si Red. Hanggang sa susunod nating kwentuhan dito sa Subscribers Hilakbot Stories. Sa panahon ngayon, kung maulan ba ngayon, ingat lamang po, magdala lamang ng mga panangganan. Kung medyo mainit pa rin po, ingat din po syempre sa uh, tumatama na init ng araw sa ating mga balat. Ganyan na rin sa lahat. Kung anumang weather meron tayo sa puntong ito habang pinakikinggan nyo to, lagi kayong mag-ingat guys. <laughs> Hindi ako nag, hindi nagbabantato. <laughs> hindi ko lang halong bantato. Basta ingat tayo lahat guys. Para syempre hindi naman tayo magkasakit, magkakasakit, di ba? At kung maulan man, perfect talaga. Kape ni Lola Trinidad pangpainit, di ba? Ng iyong hapon, umaga, o kaya ng tanghali, o kaya ng iyong gabi, di ba? Tuloy-tuloy lamang hawaan para wala ng galingan para lahat tayo ay solid HTV positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya itype at isend sa sindakstories2008 at gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Thank you.